Muňa açyklamazymyzdan öň näme? Jähil uzurmy, uzur däl? Indi şuňa gaýdyp gelýär. Jähil uzurmy, uzur däl? Ýani uzur diýdigimiz bir adam bir zadyň, ä, küfrüň, ä, şirkiň, ä, şirkdigini, küfrdigini bilmesizlikden şoňa düşdi. Düşündiňmi? Şo bilmesizligi şony aklaýamy, aklana, uzur diýdigi şo. Asly adam doganyna, ruhuna siňen ylym. Aýyr bir adam çaga doganyndan göni ejesini emip başlaýar. Şoň gal adam doganynda-da şoň fytratynda ylym bar, men bir Allany ybyrlamaly, bir Alla ybadat etmeli, Alladan başga ikilik etmeli däl. Ýöne soň jemgyýeti, ýa ene-atasy, ýa terbiýesi, ýa ýurdy, düşündiňmi? Ýa-da näme, ene-atasy ony asyl fytratyndan, ýaradylyşyndan näme, Çykaryp butparaz ýa ýewreý ýa hristian ýa mejus etýä. Indi näme jähil hä ylymsyzlyk şony aklaýamy aklana. Buňa girmezimizden öň näme şu ylymsyzlygyň hakykadyny bilmeli. Siziň käbir adam näme ylymsyz dogry dämi. Näme üçin ylymsyz doga däli şoň üçin ylymsyz dogry dämi. Ýani ylym ak ylymsyzlyk aklaýa diýemizde näil ylym gözüňi tutýas däli doga. Şirk edip ýör. Şuň ylymsyzlygy aklaýamy? Aklaýar. Doga däli, o şo şirki etmeýän ýalak. Düşündiňmi? Tagatmy? Etmeýän ýalak. Düşündiňmi? Buň ylymsyzlygy aklaýar. Taýyp, çaga üç-dört ýaşly näme etdi? Küfür söz diýdi. Şoň ylymsyzlygy aklaýamy? Aklanak şony. Aklaýar. Çaga entek buňa buýruk ýaşyna ýetmedik. Öldümi? Jenneti. Ýatan adam samyrdady, samyrdanda agzyndan küfür-gürrüň çykdy. Uky şuny, uky, ukudaka bilmedi-ä diýen zadyny, dogry dälmi? Şu ukudaka bilmesizligi şuny aklaýamy, aklana? Aklaýar, dogry dälmi? Munuň aklaýan ylym bar eken, aklaýan, aklanýan ylymsyzlyk bar eken, aklanmaýan ylymsyzlyk bar eken. Indi bir adam, Bular-a biziň meselämize giren-a eken, dogry dälmi? Däli, ýetişmedik doga däli, ýetişmedik çaga, Soň ýatan adam. Bu biziň meselämize giren aký. Dogry dämi? Indi biziň meselämize kim girýär? Ýetişen, akyly başy näme, ýerindäki adam. Ylymsyzlyk bilen näme etýär? Şirk etýär. Şuň ylymsyzlygy aklaýam aklanak, şuň şirkdiginem bilenak. Biz seretýäs. Hä? Şuň ylymsyzlygynyň ylymsyz hally durmaklygyna sebäp bolýan zat näme? Şu. Ylymsyzlygyny aýyrasy geldi, ylymly bolasy geldi. Alla nädip ybadat etmeli, şony bilesi geldi. Şu şirk diýilýän zadam kabul etmedi ýüregi. Hä? Buňam hakykadyny biljek bolup, gözledi, gözledi, gözledi, tapmady. Soramana-da adam tapmady. Kitabam tapmady. Telwizoram ýok, radio-da ýok, internedem ýok, telfonam ýok. Düşündiňmi? Jan etdi, haky gözlejek boldy, tapmady. Şeýdibem näme etdi? Şirke düşdi, şirk edip ýör. Düşünikdämi? Haky gözledi. Kabul etmedi. Nädip men şu öwlüýä çokunmaly? Allam maka näme üçin dileg etmeli? Ýöne daş töwerek şony edip ýör. Ýöne onda da näme, aý men daş töweregimi edip ýör diýip edip ýörmäýin, gözläýin diýdi. Gözledi, gözledi, gözledi, şu adam gözläp ýör. Ýöne näme? tapmady. Onda näme, öňki edilip ýörlen zada geldi, şirk etdi we edip ýör. Şuň ylymsyzlygy aklaýamy, aklanak. Bu bir mesele. Ikinji, ikinjem edil şuňky ýaly ylymsyz şirk edip ýör. Ýöne Hak ýetdi, almady. Düşündiňmi? Hak ýetdi, aýdyldy oňa, gardaş, ene dilinde aýdyldy. Türkmen bolsun, ermen bolsun işimiz ýok. Ene dilinde aýdyldy. Lä ilähe illallah Muhammadar Rasulallah diýen adama Alladan başga ybadat etmeklik bolunok. Şu ölülerden etýän zatlaňyzyň hemmesini bir Alladan soramaly. Öwlýäparazçylyk, gabyrparazçylyk, alaja gözmonjuk, şu zada dok çokunmaklyk näme şirk. Bir Alladan soramaly, bir Alladan dilemeli. Şu gürrüňi eşitdi. Eşden soňam kabul etmedi. Dogry dämi? Asly buň eşden zady ylymdy. Şu ylymy alan bolsa, ylymsyzlyga gitjekdi, dogry dämi? Ylymsyz galjak däldi, biljekdi, ýöne kabul etmedi. Kabul etmänligi üçinem ylymsyz galdy. Dogry dämi? Bul ikinji görnüşli ylymsyz adam. Üçünji görnüşli ylymsyz näme? Düýbünden eşitjek bolmady. Oňa aýtjak-baýtjak boldylar, ol maňa degme diýdi. Düşündiňmi? Bolýa men degmäýin onda sen gitde ondan sora, ýok sorajagam däl. Men saňa degýänmi? Degemak. Senem maňa degme. E'raz etdi, ýüz öwürdi. Düşündiňmi? Ýüz öwürdi. Aýtjak boldylar, düşündirjek boldylar. Kitap berjek boldylar, yzyny ugratdy. Gerek däl, sag bol. Kaseti, ýok. Gaýrat et maňa bermesine, men diňlejek däl diýdi. Düşündiňmi? Sen şu akydaňda öl, menem şul akydaňda öleýin, Allaň öňüne baramyzda bileris kimiňki hak. Şeýdibem kabul etmedi, ýüz öwürdi. Dogry dälmi? Ylymsyz galdymy? Galmady. Galdy. Bu üçünji adam. Dördünji adam näme? Şu ata-babam näme etýän bolsa şony etjek. Şu ata-babamyňkyny edemde ýanýan bolsam ýanaýjak. Men siziňkini etjek däl diýdi. Seňki dogram bolsa etjek däl diýdi. Düşündiňmi? Ata-babasynyň dinini, edim-gylymyny, däp-dessuryny pygamberiň dininden näme etdi? Öňürti gördi. Ýokary gördi. Kapyrlar tarapyndan öwrülen näme türkmeniň ters näme nakylyna eýerdi. Näme? Dinden çyk, ilden çykma diýdi. Dogry dämi? Aslynda ilden çyk, dinden çykma bolmaly. Ýöne bunu bir kapyr öwürdi. Düşündiňmi? Şonuň üçin hem näme diýdi? Dinden çykjak, ilden çykjak ýalydy. Bulam dördünji görnüşli adam. Dogry dämi? Ýa ýalançmy? Dogry, dördünji görnüşli adam. Bulam indi ylymsyz, dogry dämi? Kabul etmez, ylymsyz. Indi biz bilen murjieleň arasynda ýa-da nim selef salyhyň şu meselede näme gözläp, şu meseläň hakykatyna ýetmedik selef ylymsyzrak oglanlar bar şu meselede. Biz soraýas, şul adamlaň haýsynyň ylymsyzlygy şoň şirke düşenligini aklaýa diýýä. Şony bilmeli biz birinji bilen. Düşündiňmi? Ýöne men bilýän, haýsyny aklaýalar, ikinji, üçünji, dördünji, siz müşrik diýýäňizä bizem müşrik diýýäs diýýäler. Düşündiňmi? Ikinji, üçünji, dördünjä olaram müşrik diýýä. Bilemok, bilmändirin, ylymsyz, o bahana däl diýýä. Müşrik diýýä. O näýlek bilenok diýýä. Gözlese tapýady diýýä. Aýdylansoň ýüz öwürdi diýýär. Düşündiňmi? Eşitdirilensoň, bilensoňam ýok, ata-babamyňky diýýär. Dinden çykjak, ilden çykjak däl diýýär. Ýok, buňa hüjjet indi diýýär. Buň bilen biziň dawamyz ýok diýýär. Bu müşrik diýýär. Düşündiňmi? Onda olar bilen biziň dawamyz kimde eken? Birinjide eken. Düşündiňmi? Birinjide eken. Näme diýdiler? Şoň alymsyzlygy şuny aklaýar diýdiler. Düşündiňmi? Biz näme diýýäs? Aklanak diýýäs, düşündiňmi? Ýöne aklanak diýemizsoňam açyklaýas. Şul adamyň hakynda biz üç babatdan gürleýäs, düşündiňmi? Ylymsyz şirk edip ýör, ýöne jan etdi, gözledi, gözledi, gözledi, belki şu adam gözläp ýörendir, ýöne tapmady, dogry dämi? Oňa ylgady, buňa ylgady, iň soňunda tapman, Aý onda şundan başga zat ýok bolanda şu dogudyr-da diýipdänem, näme? Şony et diýerdi, ylymsyz. Kim şu? Indi men gatnaşmaly şul adam bilen. Düşündiňmi? Musulman diýip gatnaşmaly, müşrik diýip gatnaşmaly. Yslama ýöňkeýä, özem näme etýä? Şirk etýä. Düşündiňmi? Yslama ýöňkeýä, özem şirk etýä. Iki sany hem asyl bar. Asyl müşriklige çykarýan adam bar we musulmançylyga çykarýan adam bar. La ilaha illallah Muhammadar Resulallah diýýär. Özünem yslama ýöňkeýär, namazam okaýar, gurbanlygam kesýär. Ýaňky Allany birlemeklik meselesi, şirkiň haramdygyny, dinden çykarýandygy, bu meselänäm bilenok. Emma namaz okaýar, mezhebe görä, agyz bekleýär. Ýagdaýy bolsa näme, sadaka berýär, özüni yslam höýkeýär. Ýöne arassa müşrikleň hem etýän zadyny etýär. Indi şul adamda arassa kapyr bilen musulmanyň näme waspy tapyldy? Näme diýmeli men şuňa? Ilki bilen at dakmaly. Gatnaşar ýalak. Musulmanmy? Problemam ýok. Gyzam bolsa aljak, gyzam bolsa berjek. Damak çaldymy? Çalan damagynyň etinem iýjek. Öldim, jynaza dokajak. Dogry dämi? Emma müşrik diýip dakan bolsam, eýýäm näme buň hökümleri bar? Ölse namaz okamak, miras düşenok kakam bolsa, düşündiňmi? Ýa oglum bolsa o meň mirasymdan mahrum, düşündiňmi? Şuň galak gürrüňler bar. Indi näme diýip at dakýasy? Murjiýeler näme diýýä we şu meselänäm Selef ulamalaryň aýdyşyna görä, düşünmedik selef oglanlaram näme diýýär? Ýok. Şo şirk etýänem bolsa näme, müşrik diýen zat diýýär. Iki gürrüňleri bar. Birä näme diýýär? Düýbünden müşrik diýen zat diýýär. La ilaha illallah Muhammedar Rasulullah diýdi dämi? Näme etse şony etsin diýýär. Müşrik diýen zat diýýär. Şunuň. A başga topar näme? Müşrik diýýäs diýýär. Ýöne musulman bilen gatnaşymyz gatnaşýas diýýär. We şu ad esasynda-da dünýede nähili gatnaşmaly? Şoňňalak gatnaş. Musulman bolsa, musulman bilen gatnaşymyz ýaly gatnaşýas. Müşrik diýip kapyr adyny dakdyk dämi, eýýäm müşrik bilen gatnaşymyza gatnaşmaly biles. Eýýäm näme? Birinji hökmi dünýe hökümine seretýän ekeniň. Dünýe höküminde şu şirk eden adama musulman bilen gatnaşymyz ýaly gatnaşýasmy ýa kapyr bilen gatnaşymyz ýaly gatnaşýas? Kapyr bilen gatnaşyşymyz ýaly gatnaşýas. Öldümi? Jynaza okamaýas. Gyz bermeýäs, gyz almaýas. Bismillah diýip damak çalsa-da, etini iýmeýär. Düşündikdämi? We ölse-de jynaza okamas, he ölenem bolsa, oňa jennet, magfyrat dilemeýär. Bul birinji gürlemeli zadymyz, dünýewi hökmüni. Indi ikinji gürlemeli zadymyz. Günä eden adam, günä, günä haram iş eden adam, günä gazanýarmy, gazananok? Günä iş eden, haram iş eden adam günä gazanýar. Dogry dämi? Sogap iş eden adam näme etýär? Sogap gazanýar. Indi şu şirk etdi. Şirk günämi, günä däl? Harammy, haram däl? Haram. Indi şu günä gazanýarmy, günä gazanana? Seretýäs. Birinji topara, birinji bilmän etdi, dogry dämi? Üçünji toparam bilip etdi, gatal. Bu dogry dämi? Bu näme etdi? Günä ýok diýýär. Bilmän eden günäsine, bilmän eden ýalňyşyna günä barmy, günä ýok yslamda? Günä ýok. Ýok. Buňa günä ýok diýýär. Düşündiňmi? Ýöne müşrik diýip at dakdyk näme? Dünýede gatnaşmaklyk üçin. Emma indi şu günäkärmi, günäkärdar Allaň ýanynda? Ýok, günäkär däl. Indi bilmän etdi. Ikinji gurlan meselemizem näme? Günä gazandymy, gazanmady. Şonda. Bilmän edeniňe günä ýazýarmy Alla? Günä ýazanok. Indi üçünji gürlemeli zadymyz ahyr ýedi. Dowzahymy, dowzahy däl. Näme diýýäs? Dowzahy-da diýemizok, dowzahy dälem diýemizok. Allaň ylmynda diýýäs. Düşündiňmi? Ýagny Allah Tagala näme diýdi? Wa ma kunna muazzabina hatta wa ma kunna muazzabina muazzibina hatta nab'asa rasula. Bir adama, hä, tä hüjjet indirýänçäk, pygamber indirýänçäk, şoň şirkdigini, küfrdigini bildirýänçäk azap bermeýäs diýdi. Indi bildimi şul adam? Bilmedi. Şoň üçin näme? Şu kyýamatda Allatagala synaýar şulary. Şuň galyk ylmy ýetmedik adamlar näme etýär Allatagala? Göni dowzaha salanak, göni jennede salanak, synaýar. Näme etýär? Ot ýakýar Allatagala. Ot ýakgada şolara näme diýe? Giriň şu oda diýe. Indi Allah Tagala buýurdymy, buýurmady? Buýurdy. Allah itagat etmeklik näme? Wäjip. Şolara näme diýe? Siz bilen bolsaňyz haky aljakdyňyz-a, dogry dämi? Hawa. Bilmäniňiz üçinem şonda galdyňyz, dogry dämi? Dogry. Indi şular çynlary bilen diýdimi, çynlary bilen diýmedi. Dogry dämi? Allah şony özlerine äşgär etýär. Ine ot giriň diýýär. Girdi, şol adam dünýede hakykat tapanam bolsa aljak eken. Biziň Alla buýurdym oda girdi-de girdi. Giren wagtynda göni şoňa ot jennede öwrülýär. Şunuň. Emma Rabbym oda girmejek bolup musulman boldum-a men ahyr dünýede. Bu oda men giribiljek däldi diýip. Göni men Alla ýüz gürleşip, ýüz gürleşip muňa ýüzlenip buýruk berip durka. Allaň diýenini etmedi oda girmedi. Kim bolýa be? Ana onnoň ol näme diýýäs kapyr diýýäs. Ana şolara Allah Tagala näme diýýä? Size pygamber baran bolsa diýýä kapyryňam iň erbedi bolardyňyz siz diýýä. Dünýede ahyrýetde gönümel meň sözüme siz garşy çykyp itagat eden zat diýýä. Dünýede pygamber bolan bolsa siz nägili kapyr borduňyz diýýä. Bularam synagdan soň näme etýä? Geçmedi dowzaha salýa. Ine buň hakynda näme etýäs? Ýa üç babatdan seretýäs. Emma eýleki ikinji, üçünji, dördünji suratdaky ylymsyz şirke düşenler näme? Dünýede kapyr diýýäs, ahyrýetde-de dowzahy diýýä. Düşündiňmi? Ine netijä gaýdyp gelýäs. Netije nähili eken? Delili ýeten kapyr bar, delili ýetmedik kapyr bar. Düşündiňmi? Delili ýetmedik kapyr bilen delili ýeteniň kapyry dünýede ikisem bir gatnaşýar. Dünýede delili ýeten kapyr bilen nähili gatnaşýan bolsak, delili ýetmedik kapyr bilen hem edil şoňňalyk gatnaşýar. Ahyryedinde, ýok. Ahyryedinde delili ýeten kapyr dowzahy diýýär, delili ýetmedik kapyr näme? Allaň ylmynda diýýär. Allaň synagyndan geçen jenneti, geçmedigem näme? jenneti däl diýer. Dogry dämi? Indi bu zatlar bilen bolsak näme?